Abenduak bost ditu gaurko honetan, aste azkena da eta hau berrion albistegia Duzue berrio zarirretiaren albiste emankizuna beti bezala, gertuko aktualitateari errepasoa eginen eh, diogu. Mendira begira hasiko dugu gaur gure kontakizuna beka eta mendizaleak e, tal, mendizale taldea kantolatutako astearekin. Hala da mendial, mendiaren hirugarren astea antolatu du beka e mendi taldeak los amigos de la montaña mendizalen laguntzarekin abenduaren zazpitik haaseira bitartean eginen dira ekitaldi guziak hala ostira honetan bertan amalau zortzi milakoak izeneko argazki erakusketa zabalduko da igerilekuko galerian kiroldegian dato datorren aste azkenean abenduak amabi ikusentzunezko emanaldia eskainiko du Xavier Andueza herriko mendizaleak nire ibilbideak izen burupean kulturgunean izanen da hori e, eh, agriatxaleko zazpi terdietan. Abenduaren amalauan ostiralarekin BKM menditaldeak 2008an Himalaiara egin zuen espedizioari buruzko ikusentzunezkoa eskainiko du Arriatsaldeko zazpi terdietan kulturgunean ere eta abenduaren ama bostean larun batarekin inigo barberenak Monterrosaren inguruko laumilakoen ibilbideari buruz hitz eginen du ikusentzunezko beste emanaldi baten baitan hori agriatxaleko sortzietan izanen da auditorioan. Eta e, bukatzeko abenduaren amaseirako berriozarko mendizalek mendi ateraldia antolatu dute mila eundalaro gehieta mabi metroko irakurri mendira. Itz, itzordua eguzki plazan eginen dute goizeko bederatzietan. Mendialdea bi eskolara joanen gara orain bertan itxialdia eginen baitute garraio publikoaren alde. Ba, alaxe da, atzo esan genizuen bezala, mendialdea guraso elkarteak itxialdia antolatu du abenduaren amairu eta amalaurako eskolan bertan antolatzaileen esanetan, asmoa da eskola garraio zerbitzua aldarrikatzen jarraitzea eta hezkuntza departamentuan eragina izatea eskola ordutegiaren baitan, eskolako bazter bat okupatuz.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 Alaxe da gure herriko ondare materia gabearen inguruan egindako lana jendaurrean aurkeztuko da abenduaren amalau honetan. 2000 garren urtean berri udalak gure herriko ondare inmateriala biltzea eskatu zion Nafarroako Unibertsitate Publikoari. Lanaren sedea da gure herriko adineko pertsonei informazioa eskatzea joan den mendean gure herria nolakoa zen jakiteko eta garai hartako bizi modua arlo guzietan ezagutzeko besteak beste etxea, lana, familia, eskola eskola Eliza Harremanak ospakizunak eta abar luze bat. Proiektuan aurre ikusia dago hogeita hamar elkarrizketa grabatzea bideoz lehenengo hamar elkarrizketak eginak daude eta hoiek izanen dira abenduaren amalauan ostiralarekin entzunaretoan aurkeztuko direnak arratsaleko seiiterdietan esan bezala entzunaretoan. Eta deialdi bat, eh, jai osasungarriak bultzatzeko argazki lehiak eta deitu dute. Berriozarko udalaren gazteria batzordeak eta ohitura osasungarriak bultzatzeko komunitate proiektuak antolatutako ekimena da. Eta hogei tamar urtetik berako berriozarren erroldatutako gazteei, zein institutuko ikaslei zuzendua dago. Lehiaketaren gaia ohitura osasungarriak dira, arlo ezberdinetan elikadura, arik eta fisikoa, sustantziak altegarriak ez kontsumitzea, bide segurtasuna, seksualitatea, berriozarriak, berdintasuna eta ingurumena. Argazkiek izenburua izan beharko dute zuri beltzekoak edo koloretan eginak izan daitezke eta lan hoiek aurkezteko epea urtarrilaren zazpitik emez hortzira bitartean zabalduko da e, eh, udaletxeko auzo bulegoan edota ondoko email helbidean juventud abildua berriozar.es Sarien artean, kirol edo eskolarako materiala dago eta lausari izanen dira bigarren hezkuntzako institutuko lehenengo bigarren, irugarren eta laugarren mailetako ikasleentzat eta beste bisari berriozarko institutukoak ez diren gazteentzat.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 Jostailuak auzokidea laguntzeko elkarteak banatuko ditu egu berritako kanpainan eta zuen jostailuak utzi nahi baldin badituzue e, gazten gizarte etxean egin dezakezue aste artetik igandera bitartean e, arriatxaleko bostetatik sortzietara artekalekaleko seigarren zenbakian. Sakelako telefonoak berriz gazten gizarte etxean izan e, e, horretaz aparte gazten gizarte etxean usteaz gain berriozarko institutuan eta berriozarko udaletxeko bulego nagusietan utz ditzakezue astelenetik ostiralera goiz eko ordutegian eta eh, gure kiosko digitala zabaltzeko ordua iritsi zaigu, lenik eta behin eh, berria egunkariari erreparatuko diogu eta onako titularria topa dezakegu lerro nagusi bezala. Bertek gaztelaniaren erabilera areagotu nahi du ikastetxeetan euskararen kaltetan. Beste kontuen eh, artean, hause desobedientzia bultzatuko du sortuk estatuei aurre egiteko. Eta bukatzeko, ekonomia kontuak elak eta labek grebara deitu dituzte osasunbideko langileak. Diario de Noticias hartuko dugu orain eta hauek ere eh, hezkuntza aurre proiektua e, eh, izanen dute izpide bere lerroburu nagusian. hiri eh, Iribasek berti eskatu dio Nafarroako eredu linguistikoak errespeta ditzala. Estatuko fiskaliak ez dio uko egiten Nafarroako kutsaren ondarearen galera ikertzeari hori beste buruetako bat eta erreportaje interesgarri bat ere badakar eh, diario de notiziasek baraina ingo senare mazte batek irurogei tona plastiko behar du euren semea hartatu alizateko. Bukatzeko Nafarroako osasungintza ere izpide du diario de notiziasek. Nafarroako osasungintza gerrerako prest hori da izen burua lehenai aipatu dugun bezala, elak eta labek e, grebara deitu dute, satxek eta medikuen sindikatuek bertan bera utzi dute euren deialdia. gara egunkariarekin eh, jarraituz eh, honako e, titularrak eh, irakurditzak egu sortu kabenduaren ama abiaraziko du bere hildo politikoari buruzko barne eztabaida eta beste kontuen artean alderdi popularraren oso garrantzitsua den zerbait Partido Popularrak bartzinari galdetu dio zergatik astelenean etzen Espainiako ereserkia entzun. E, beste kontuen artean ba, mobilizazioak eta aurretik e, irakurri edo entzun ditugun beste e, titular bat elak eta labek lanuztea deitu dute osasunbidearen desegitearen kontra hilaren amazazpirako eta bukatzeko garak nabarmentzen du durangoko liburu eta disko azoka astear dagoela krisian ere indartxu. Eta gure herripasoarekin amaitzeko diario de Navarra hartuko dugu esku artean eta ondoko titularra irakurriko dugu. Oinarrizko osasungintzako greba bertan bera gelditu da Nafarroa. Aipatu behar dugu buru hau ez dela egia erabat elak eta labek ez baitute bertan bera utzi deialdian. Bai ordea medikuen sindikatuak eta satxek, baina hori diario de Navarrak ez du aipatzen. Bestelako kontuen eh, artean, hause iruñeko belenak presentatzen prest daude jada eta ekonomia kontuetan errenta altuenei ezarritako IRPFA euneko berrogeita bederatzitik berrogeita amabira garestitu liteke. Bukatzeko kirol kontuak aipatzen ditu, diario de Navarrak eskubaloi kontuak zehatzago esan da. Anaitasunak aurre egin zion Bartzelonari, baina porrot egin zuen kopan. Tirata, gaurko lerro irakurri, ostean eguraldiari buruzko informazioa emateko ordua iritsi zaigu. honetan, bos graduko temperatura daukagu berrio zarren, egunean zehar temperaturek ez dute gora eginen, ez nabarmen behintzat, zazpi graduko temperatura maksimoak aurre ikusten baitira gaurko. Zeruei dago euria izanen dugu egun osoan zehar, euri pixkatxo bat goizean eta zakarrago arratsalde partean. Eta hausia izan da dena gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozari irretiaren sintonian, eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.